amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro ndabahanikaze muri ano makuru tubafitiye kuri no mutaga ayo nayo akabagizwe n’ingo nkuru nkuru zikurikira imanza zishika mirongo itatu zavuye mu bihugu bitandukanye bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko zizosasa kuva ku igenekerezo rya munani gushika ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu uku kwezi turimwo aho sentare mpuzamakungu ihurikiyemo ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko izosasa ngaha mu gihugu cy'u Burundi izoba inibuka kandi imyaka mirongo ibiri iyo sentare imaze iriko irakora ishure kinyana muri komine ngozi ntirigira utuzu twasugumwe rifise n'ubukene ntangere bw'intebe imyidogo nayo ikaba ari myinshi ku bavyeyi baharereye akaba rero muvyumva murano makuru haribonekeza ubukene bw'igitoro mu mastation agitanga menshi yo mu gisagara ca Bujumbura murano makuru murumvica abagendesha imiduga babivuga ko bucana yandi y'imvugo iremesha tubabyagira kubijanye n'imvugo ibereye mu kurondera ukuri kunywanisha amakuru sayo gusa tubafitiye n'ayandi Jerome Akizimana nije ndi kuri micro mu bihinga bw'ivyuma Albert Nduwayo sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radio isanganiro kaze mwidonido ryano makuru tugiye guhera mu gisata c'ubutungane kuva ku igenekerezo rya munani gushika ku igenekerezo rya 2026 uku kwezi turimo Senare mpuza makungu ihurikiye mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y’Useruko izo Sasangaha mu gihugu c'u Burundi Nestor Hakayobera arongoye iyo Senare mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuyu wa gatatu amenyesha ko ari mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 20 yo sentare imaze iri kwirakora muri iyo muri iryo sasa hazokumvirizwa kandi imanza zishika 30 zavuye mu bihugu bitandukanye bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko tumutega mugihe turiko turahimbaza imyaka mirongo ibiri iyo sena itanguye muri munyonyo na mirongo ibiri na rimwe twafashe ingingo y'uko twimuka tukavya arusha kugira tuze gusasa mu gihugu kimwe co mu bihugu bigize umuryango hanyuma rero sentare imaze kugira inama yabonye ko vyoba vyiza ije gusasa mu burundi kuva ejo n'uyu munsi abakozi bose b'iyo sentare bari ngaha mu burundi bariko barahinyanyura bongera bemeza umugambi w'iyo sentare ujejwe n'ubuhinga bwa none tariki umunani kugera tariki mirongo itandatu sentare y'afurika y'ubuseruko izoba iriko irasasa hano mu burundi nimboneka rimwe ko tuvuga tuti sentare ni y'abenegihugu tuvuga uti nabo nyene babe babe permanent kugira ngo abene gihugu ndetse n'amareta ashobore kuronka ubutungane baburonke mu mwanya mwiza imanza ni nyinshi ko kuva sentare itanguye hari imanza zirenga amajana atanu zimaze gushingisha mu ya sentare imanza amajana atanu sena imaze guca imanza zirenga amajana atatu zimwe zimwe ziri mu zo tuzobanisha ngaha ariko kandi tuzofata n'akanya ko gusoma izaciwe izaciwe rero nizo tubanisha si imanza z'uburundi gusa ni imanza z'ibihugu byose uko ari bitandatu kandi ni imanza zikomakomeye ni akanya keza kugira n'abarundi bazoba bafise akanya bishobotse bashoboye kuza kuraba ukuntu sentare yo mu karere ikora ukuntu isoma imanza n'ukuntu ziburanisha mu gisata c'indero abavyeyi barereye ku kw'ishure shingiro rya Kinyana muri komine Ngozi baridogera uburongozi bw'iryo shure uretse amakenga bafise ko abana babo bashobora kwandura indwara kubera iryo shure itagira utuzu twasugumwe baridogera n'ubumenyi bw'abana babo kubera bigisha batondera aho bashakiye baridoga kandi ko n'ubukene bw'intebe buhari aho bamwe biga bicaye no hasi abo bavyeyi bagasaba bijejwe kugarukira iryo shure ni nkuru tubaza Apollinaire Hamuzagara. gushika isaha zibiri n'igice z'igitondo kuri uyu wa gatatu ni ukuvuga mu myaka y'indwi umunani n'icyenda atantebe baca basabikanya izo bari bafise muri iyo myaka ya mbere ubu abana batari bake batonda bitwaje udutebe bicarako intebe ni kuvuga yuko zarasambaguritse zimwe barazitwara sekofoka inyana irafite kandi ubukene bw'utuzu twa sugumwe bidasanzwe utuhari amabati yaragurutse kandi tubiri dusa n'uduko gukora ntawe ukironka aho aho nyora ababyeyi bavuga ko abakuze baje gusaba aho bituma mu mazu ari hafi y'iryo shure bato bato nabo bakihereza ishyamba hamwe n'amazu atarugagwa yubatse hafi y'iryo shure nyene ababyeyi bakavuga ko ari kabiri na rimwe indwara zifatiye ku isuku rike zikaduka zifamenye amahera yarone ayo mahera tuyatanze ntiyatubariye ati naherewe bibaye bike ishwi yaranumye ubwo twebwe twagumye duharura ko ayo majana umunani burya gusa leta yubatse bidakwiye ahubwo nibarabe barigarukiye kuko uko aho bica hose usanga eh, byabateye indwara zitandukanye kuko hakora ituwareti zikeyi muri byinshi zihari mbere zaranagurutse n'umuyaga nta matware tubafise urumva umwana agiye ku ishuri adasa nabi nta n'intebe bafite ko umurungika yamese ukaza amenga kurima mm. ababyeyi rero bamwe bamwe barabakuyeho mu ibanga barigiye mu gutinya amasanganya yokwaduka n'ubwo bumenyi buke bavuga kuri iryo shure benshi bashaje gusabira abana babo kubera ko yandi mashuri nawe yoba arayakuri umuyobozi naco avuga ko kuko ngo ufata ruhusha abifitiye ariko akemeza ko ingorane zo zitabuze abavyeyi bagasaba abarongoye indero n'intwaro kugarukira kuri abo bana umuyobozi w'indero mu ntara ya ngozi avuga ko ibibazo biri kuri iryo shure abizi ko bigiye gutorerwa umuti vuba jean pierre ndikujyayo akamenyesha ko bavuganye na unicef bikaba igiye kububakira utuzu twa sugumwe kuko ngo aho hantu hanyika cyane kubera amazi ishure naryo akaba ata buryo kugira ngo rivyikorane ingozi Ngozi, ponari muzagara hajio sangani Mugisata gisata cyo ubukene bw'igitoro buribonekeza ku masitasiyo menshi yo mu gisagara cya bujumbura abagendesha imiduga bari batonze umurongo muremure kuri sitasiyo petromuha imwe mu masitasiyo bagenzi bacu baciye ko kuri uyu wa gatatu mu gihe cy'isaha zitandatu z'umutaga bakaba bamenyeshejwe ko iryo kena ry'igitoro ryonona ibitari bike mu buzima bwabo bwa minsi yose bagasaba abari mu ntwaro gutorera umuti icyo kibazo ino nkuru turayigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma mu gisata c'ubudandaji bamwe mu banyagihugu bo mu ntara zitandukanye baridogera iduzwa ry'igiciro c'isabuni aho zimwe ziku aho zimwe zikuvye igiciro hafi inshuro zibiri babishikirije kuri uyu wa mbere mu kiganiro ahiwanyu havugwa maki kuri radio nyene isanganiro abo banyagihugu bagasaba bijeje gukurikiranira hafi ico kibazo basigura ko bituma batikingira neza cakiza covid 19 kubijanye no gukaraba eka mbere no kugira isuku muri rusangi kuko ngo na mikoro yabo ari make aba ni bamwe muri bo twebwe kubera isabune nko ku mukene kubera ibara ryaguye urabona isabune yahora igurwa amagana ane igeze ku magana indwi urabona rero uri umwenegihugu nka twebwe bato bato gukorera nk'umwenegihugu akaguhemba igihumbi na magana abiri ugaca uza kugura isabune y'amagana inzu kuko urumva ntuzoba ukigaburiye wa muryango wawe kugira yuko ngo zaduze hejuru sinzi igituma urabona nk'ubu nk'iki kiza cya korona covid cumi n'icyenda bisaba yuko tuguma dukara umwanya wayo wose kugira ngo twikingire cya kintu ariko nk'ubu nta mudandaza ashoboye gushyira isabune yiwe ku eh, ibaraza ngo abenegihugu ngo bakarabe kubera nawe nyine ayigura izinje ntashobora kuyikura kubera abakenera inyungu irazinje kweli basaba ko leta yoraba ikatugabanyiriza agaciro k'isabune kuko kweli bararyaguye mu bene gihugu n'ikibazo c'isabune zabaye akananira amahene yashaje irazinje rwose nk'aka kibururu kahora ku majana atatu ubu kageze ku majana ane eka yo nizo twaba tugira amajana ane n'itanu ashuwe n'amajana inzu kabiri ku gihe cy'isaha zitandatu zirenze ko iminota mirongo n'itandatu muri studio za radiyo isanganiro tubandaririze ano makuru mu gisata cy'isuku hamwe alpha solutions ritora imyavu muri zone ya bugenzi rirabeshuza ko ririhisha hanyuma ntirize gutora iyo myavu rivuga ko nyabuna abanyagihugu bajyankira gutora iyo micafu rigasaba abajejwe intwaro ko bafasha guhimiriza abanyagihugu kumenya akamaro k'isuku ni nyuma yaho abanyagihugu bo muri zone ya bugenzi bidogeye ko iryo shirahamwe ritabatorera imicafu nk'uko babisezeranye iyo nkuru tukaba tuyigaruka ko nayo nyene mu makuru yacu yo hanyuma ihuriro nyafrika mansa y'ibanki ya Afrika mu guhanahana ibidandazwa Fremix Bank ngo rizofasha abadandaza kumenya amakuru ajanye n'ibikorwa byabo mu guhanahana ibidandazwa bamenye nabo ko abo bakorana no mu bindi bisata by'ubutunzi Boaze Nimpe yasarukishira hamwe ry'abamabanki mu Burundi akavuga ko bafise ikibazo c'ubukene bw'amahera y'agaciro kugira ngo igikorwa kigende neza agasaba kwica kibazo cotorerwa inyishu inama yatunganijwe n'ishirahamwe ry'abadandaza kobu bakoranye n'ishirahamwe ry'abadandaza ba Afrika y'ubuseruko EABC ni banki Afremix Bank tubandanirize ano makuru mu gisata cyo kwinonora imitsi ubumenyere bw'amahiganwa atandukanye mu karere ka gatanu zone ya gatanu mu nkino za basketball nivyo byafashije umugwi wa New Star gutahukana ikibanza ca mbere mu mahiganwa y'inkino za zone ya gatanu ziherutse kubera mu gihugu ca Tanzania bishikirizwa n'umumenyesha makuru w'inkino akwikiranira hafi inkino za basketball mu Burundi kugira ugo kugira ngo uwo mugwi uzotahukana insinzi mu zindi nkino New Star izo izo kwitabira mu kwezi kwa 12 Jean Claude Vuganeza asaba leta ya leta n'abakunzi b'urukino rwa basketball gushigikira uwo mugwi tumukurikire yavuganye na Jean Marie Vianney kumana kuva aho batsindiye iryo higanwa rikuru ryo ku rwego rw'igihugu bagaca bamenya yuko bazoserukira igihugu abarongoye uwo mugwi nako batagize kugira ngo bakomeze uwo mugwi barano ko barondeye abakinyi bakomeye bameze neza bararondeye abantu bashobora kubafasha kugira babashigikire babatera intege ikindi nuko umugwi wa New Star murazi uko ayo mahiganwa yo mu karere uyamenyereye uramaze kuyajamo gatari gake mbere uramaze no gutwara igikombe zose bica byerekana yuko uwo mugwi usanzwe wamenyera ayo mahiganwa abakinyi basanzwe bafise ubuzobere atabwoba bafise kuko urabona ko na bamwe bamwe ari abakinyi bamaze gukina inkino zikomeye bikomeye bamaze guhura nabo bandi bo muri ivyo bihugu muri ayo mahiganwa batsinze umugwa urinzi warriors yo mu gihugu ca Kenya n'umugwa Cobra mu gihugu ca Sudani y'Amajepfo basanzwe bari ku rwego rwo hejuru muri basketball n'igiki kiba cyabafashije gushika kuri no ntambwe uravye ingene vyagenze hariya eh, Dar es Salaam urana yuko uh, uburundi bwa mbere bari bwashizwe mu itsinda riri kumwe na Malawi hamwe na Uganda na Tanzania ariko rero mu itsinda rya D harimo Kenya Sudani y'Amajepfo Ethiopia na Madagascar ibihugu bibiri muri iryo tsinda arivyo Ethiopia na Madagascar bikaba bitashoboye kwitabira iryo higanwa baciye baraba rero bafata muri iryo tsinda ari naryo bivuga ko ryoba ryoroshe ugereranije n'imigwi yo muri Kenya n'imigwi yo muri Sudani y'amajepfo baca bafata umugwi umwe bawushira muri iryo tsinda ribuzemwo ibihugu bibiri kuri abasi bivume bagira bitatu bitatu bakuye Burundi mu itsinda isa n'iryoroshe gato barijana mu itsinda rikomeye umugwi wa New Star kwero wari wagiye witeguye urumva yuko basa n'abawuroshe ino nsinzi nyene umugwi wa New Star warose bitumye ucuronka amahirwe yo kuzokina izindi nkino zimirije kubera mu gihugu ca Afrika y'Epfo ni giki kugira ngo bazoronka intsinzi nk'uko baheruka kuyironkanga mu gihugu cya Tanzania eh, icyokogwa sikindi umugwi ugume ku kivi abamenyereza barahari kandi bari ku rugero rwiza bamenyereza umugwi abakinyi nabo bitange nk'uko bitanze bamenye yuko bagiye guhagararira igihugu kandi abarundi bose babari nyuma babashigikiye leta ishire mu kuboko kugira ngo n'iryo teka rirongera rikagaruka ku gihugu n'abene gihugu jean claude vuganeza akaba ari umumenyeshamakuru w'inkino akurikiranira hafi inkino za basiketibolo mu burundi muri bucana yandi mu kanya duca tubandanya isanganiro inama isumba bucana ayandi y'imvugo iremesha avuga ko imvugo ibereye mu gihe cyo kurondera ukuri no kunwanisha ngo ni imvugo idakomeretsa kandi idahengamiye ku umwe abafata iya mbere bakaba indongozi donasiyo ndikumana umwigisha muri kaminuza yanonosoye ibyakahise asigura ko iyo indongozi zihengamiye ku ruhande kanaka usanga umugumwe umwe uri kurigwanirira ingaruka ngukuri ni kumenyekana bigatuma hataba no gukurikira no guhariranira ino bucana yandi tukaba tuyigaruka ko makuru yacu yo hanyuma nino ngaha rero amakuru twa twabateguriye aciye arangirira ndabashimire mwebwe mwese mwarimo yateza abiri shimire na Albert Nduwayo yamfashije mu buhinga bw'ivyuma Jerome Yakizimana nije nabashikirije ndabikebanuye mubandanye mugira ibihe byiza na Radio Isanganiro